sakson ikkinchi qomaru o'gdilmishga o'dg'urmishning o'lganligini aytudi qarindishining muridi qumaru chiqib salom qildi keyin ko'zidan yosh to'kib o'gdilmishning oldiga keldi va dedi ey qarindosh xudo ajr ato qilsin ko'nglingni bearam qilma qarindishing bu dunyoni tashlab ketib qoldi xudo sanga xotirjam hayot uzun umr bersin sen endi faryod chekma savr qil o'zingni tut tirik uchun o'lishdan boshqa chiqish yo'li yo'q tug'ilganlar baribir o'lidi so'yimlik jinidan ayriladi vayg bo'lsin kul bo'lsin payg'ambar bo'lsin hammasi qolmaydi bu o'lim bizgimi tayyor turudi o'limga amal yo'q uni to'sivog'idek qoralmi yo'q buni anglab o'gdilmish ho'ngrab yig'ladi to'lg'inib beorom bo'lib ko'z yoshlarini iqitdi